Apóstol PA punta caj cartan. Punta caj capítulo. Cartapa hallarinin manta. Punto laupi, Galacia laupi, Capadocia laupi, Asia laupi, Inaspa BETINIA laupi chihisja kaj aklias MIÑOJA Pedro kai cartata hilja muikichi. Ñujaja Jesucristo pa ni paimanta Dios kichik. yachayninman hina mi akllasurqankichik espiritunwanmi chuyanchasurqankichik kichik hinaspa jesucristupa yawarninwan mayllasqa kanaykichikpaq kichik mañakuchkani anchallataña favorecisunaykichikpaq hinaspa hawkallata kawsachisunaykichikpaq confianzawan pa. Dios ancha Dios taitataya alabasunchik Señor ninche Jesucristupa taitan Diosmi, hatun mang hina musuqmanta nasichiwarqanchik. Jesucristupa mi confianzawan kunapas Chaynapim hamkunapas chaskinkichik, pa anak pachapi erinciata. herenciata. Chayqa manam hachachakun nitaqmi manatahmi Manataqmi hina chaskin chaskinqachu. dios Hamkunaqa Diospi Dios kankichik, chaymi atiyninwan waqaychasunkichik salvasunaykichikpaq. Chaynata hariki tiempo alistarhaña, puchukay Charaikum riqsichinanpaq. yumpa y llumpay kusisqa kichik, pisi tiempullapas ancha sasachakuykunata ñakarinaykichik kachkaptinpas. Joritaqa ninapim chuluchinko alin kasqanta, alinkasjanta alin allin yachanapah. nam ini ini Chaynam, pas pruebas hakanja. Chay iñinikichikmi tukuruqlla jurimantapas aswan mastaqa balin. Jesucristo rikurimuptinmi, chay iñinikichikqa alabasqa unrasqa hinaspa tunchasqa kanqa. Jesucristutaqa kuyankichikmi, mana pima Paypima confiakuchkankichik kunan mana Pai Payta atunchaspam, Mana willakuy atina kusikuwanraq kusikuchkankichi. Iñisqaykichikraykullam almaykichikpas dios chaskinkichik. Ñawpaq tiempokunapipas Diosmanta willakuqkunam kai kay manta hinaspam willakurqaku imainam Dios favorecisunaykichikmanta. Cristupa espiritunmi Diosmanta willakuqkunaman ñawpaqmantaraq yachachirqa Cristopan ñakariyninkunamanta hinaspa chaykuna pasaruptin hakanang kananmanta. Chay willakuqkunam yachaykuyta kanang manta, KANANGMANTA kananmanta, hinaspa kanang manta Dios mi Diosmi paykunaman nerja, chay willakusqankuqa mana kikillankupas kasqanmanta, manta. manta. Kunangariki manta manta willakuqkunaqa, Willasuchkankichik hanach pachamanta hamo chuya espiritupa angel kunapas y yachaykuytam munanku. Dios causa causa kawsakuymanta. Chaynaqa listulla kaspaya, ima piensaichik. sumaqta piensaychik. y y pas. Jesucristo rikorimuptin Dios kuyakuinin hina imam ikichikpia confiakuychik, tuko izon gui kichikuan. Kasuko kuna hinaya kauza ichikha. Amañaya bida ikichikpi hinañachu. Dios tamanara jarexis paja, munas porergan ikichikpin por kichi. Jaya sohne kichik Dios pas, chuya kaskan ara ikuya, paella chuya kuna hina. Biblia amnin, chuya nyugapas chuya nispa. Si chuta kichik, Pimampas mana, sayapacus parunakuna parurainin manjina dios diosta, inaptinga tuku y timpuya diosta pa forastero hina causaichik. Dios mi salva surgankichik, abuluikichikpa Y Yayas salvación pihinapas, hinapas, salvación pa presiontaja manampipas pagar tukurujlla joriwancho, nita jolgewancho. Cristo Cristum pagarja y yawarninwan. Paima, mana faltayoq pampas wañurja sano carnero hina. Chaynata wañunampaja sitasqa karja manarajpas kaypacha kunapi Y de morja tukupay alguien rikoymurja dios peja Diospeja creenkichik. Paimi wañuqkuna okumanta Cristuta causarichimurga inaspa tuncharja chaynata rurarqa inispaikichik Diospi confiakunaykichikpaqmi. Kunanqa chiqa pullakuytaña kasukuspam, limpiarun kichik uchamanta chaynapi chiqaptapuniña kichikunawan paninkichikunawan kuyanakunaykichikpaq. hamkunaga limpio sunqullaya kuyanakuychik. Qamkunaqa musuqmantam kichi Manam wañuq mantachu. Dios pa causa hinaspa takiaj mantam. Biblia nin, llapayan runaja jora hinayam. sumaj kaininpas jorapa waitan hinayam. jora mi, waitampas wichirun, pa palabranja huiña wiña wiñaipajmi, chay palabrama jamkunaman huillas jacarja.